Matthäus hoofdstuk 15 In die tijd het daar fariseers en skrifgeleerdes van Jerusalem af bij Jezus gekom en om gevra. Hoe kom verontagsam die disciples die oorgeleverde gebruiken van die voorgeslachte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie. Waarom verontagsam julle self die gebod van God terwille van julle oorgeleverde gebruiken? Het Jezus geantwoord. God heeft toch gezegd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 Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid." my dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." Jesus antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê: "Here, help my." Hy sê vir haar: Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Dit is waar, Here, sê sy. Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hul baas se tafels afval. Mevrou, sê Jesus vir haar. Jou geloof is groot. Jou wens word vervul. Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Jesus het daarvan aan vertrek en by die see van Galilea gekom. Hy het in die berg opgegaan en daar gaan sit. Baie mense het na hom toe gekom met verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes en nog baie ander en hulle voor hom neergesit. Hy het hulle gesond gemaak sodat die menigte hulle verwonder het toe hulle sien dat stommes praat, gebreklikes herstel is, verlamdes loop en blindes sien, en hulle het die God van Israel geprys. Jesus het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: "Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. En ek wil hulle ook nie sonder kos huis toe stuur nie, want hulle kan miskien op pad beswyk." Sy disippels sê vir hom: "Waar sal ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry om so baie mense kos te gee?" Hoeveel brood het julle? Vra hy vir hulle. Sewe. Antwoord hulle. En 'n paar visse. Hy het gesê die mense moet op die grond gaan sit. Toe neem hy die sewe brode en die visse en dank God daarvoor. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan die disippels gegee en hulle het dit aan die mense gegee. Almal het geëet en genoeg gekry en die disippels het nog 7 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was 4000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Daarna het hy die mense huis toe gestuur en die skuit geklim en na die gebied van Magadan vertrek.